الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم سهل لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا يا ذا المن والجود والإحسان اللهم إنا نسألك العلم النافع ونسألك القلب الخاشع ونسألك دوام النعمة وحسن الختام Zahvala dragom gospodaru na njegovim بلغو داتما Posebno ga molimo da nas počasti i umet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem nimetom ili blagodaću bezbjednosti i sigurnost. salavat selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu njegovoj časnoj porodici vrlima sahabima i svima onima koji slijede uputu do svunjega dana gospodaru zaštiti nas zablude da njoj zovemo ili da u njoj budemo gospodaru zaštiti nas od poniženja da nas poniženje zadesi ili da mi nekoga ponizimo i gospodaru zaštiti nas neznanja da budemo u neznanju ili da druge dovodimo u neznanje Amin na samom početku kao što smo uobičajali zamolio bih vas da se Fatihom ili dobom sjetimo imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo Ridan lillahi al-Fatiha su izgleda visinske pripreme za hađa ko Bog da ova guža. Kaže čovjek kad hoće da ide na hađ prvo čime se treba naoružati jeste sabur. Zašto? Jer ne dao Bog na tom barek mjesto da insan izgubi. Da insan izgubi strpljenje. I zato bih vas odmah zamolio da malo idete naprijed koliko možete vojak se pomaći Jer ima ih još koji su na vratima. Cena, cena. Kazali smo da su četiri stvari kazali smo da su četiri stvari vrlo opasne i one su sve vezane za izvor svih grijeha. Vi znate da čovjek nikada neće počiniti grijeh dokle god ne zaboravi na gospodara. Svi danas bošnjaci ili haman svi znaju da je haram alkohol da se pije i da je haram da se van bračno intimni kontakt ima. Uprkos tome ljudi upadaju u te probleme. Zbog čega? Zato što su nemarni prema gospodaru. A liječiti samo tu pojavu, taj grijeh znači isto ko ubijati komarce koji dolaze iz močvari. Treba otići čovjek u močvaru pa je srediti, napraviti plodno tlo. I onda više neće biti komaraca. To plodno tlo je spoznaja gospodara. Kazali smo da, da su četiri stvari vrlo opasni. i da ih se trebamo čuvati. Ujedno su to ljudske osobine. Prva je oholost, jer oholost nas priječava da prihvatimo istinu. Druga je zavist, jer je zavist prigovor onome što je dragi gospodar među nama raspodijeli. Treća je sržba, jer nas sržba navodi da ne budemo pravedni. I četvrta je prohtjev i strast, jer nas strast navodi na one stvari sa kojima gospodar nije zadovoljan. I zato je jedan od glavnih ciljeva naših druženja ovdje da odgajamo sami sebi i da znamo da se strast može usmjeriti u onome pravcu u kojem će gospodar biti zadovoljen i u kojem ćemo mi tu potrebu nam, ako Bog da zadovoljiti. Vjera nam garantuje ako Bog da, da ćemo biti sretni na ovom i na budućem svijetu. Govoreći mladim ljudima, spominjem im primjer koji mi je Ahbab jedan ovaj, prenio. Kaže, imam problem, kaže, sa svojim ocem. Kaže, otac konzumira alkohol. Kaže, ja moram štititi svoju majku i razmišljam o tome kako da zaštitim svoju majku od toga zla. Pogledajte nimeta, pogledajte blagodat vjeri. Da čovjek kaže, evo, gledaj koliko je značajno da je čovjek daleko od tog zla koji se zove alkohol. Koliko je značajno kada mladić djevojka kažu principijelno ne želim da imam s onim ljudima koji konzumiraju, koji ruše ono što je gospodar rekao, ovo je haram, nemojte ljudi u Ovaj hadis koji danas trebamo, došli smo do, do 44. poglavlja. Poglavlje nosi naslov, poglavlje šta je pohvalno alimu. Kada ga neko upita nešto, poput pitanja ko je od ljudi najučeniji, da tada kaže dragi gospodar najbolje zna. Znači, kada alima, kada učenjaka upitaju ko je najučeniji, njemu je pohvalno da u tom trenutku njegov odgovor da bude Allah najbolje zna subhanallah danas ona prva osobina koju smo ovaj koju smo spominjali osobina oholosti dok smo klanjali namaz Hafiz uči onaj inna salate tenha anil fahša i wal munke zaista namaz odvraća zaista namaz priječava osobu da čini zlo i da čini razvrat kada govorimo o namazu, govorim uvijek kroz četiri stvari. Po meni su one najbitnije. Namaz je zikrullah, spominjanje Allaha. Jer kaže gospodar u Kur'anu, elkim i salate li zikri, obavi namaz kako bi se meni sjetio. Drugo, namaz je šukr, zahvalnost Allahu. Kada je Resulullah gledala Hazretija Iša, kaže, Boži poslaniće, zašto toliko klanjaš? A klanjao je koliko? Ili polovinu ili dvije trećine, ako je noć 9 sati, Resulullah je minimalno provodio u nafili, u dobrovoljnom namazu, 4,5 sata. Do 6 sati, svako već. I zato smo rekli, oni koji su odranije sa nama, gradi konstante u svom životu. Znači ono što stalno radi što si ono što ponekad radi što si mogu biti. Znači ponekad dođem da tražim znanje, znači mogu si biti od onih koji znaju. Ali ako stalno tražim znanje, stalno pitam, čitam knjige, raspitujem se, družim se s učenim, prošli put smo govorili, znači namaz je zikrullah, namaz je spominjanje Allaha. Namaz je zahvalnost Allahu, jer je Resulullah rekao, zrete iš, zar da ne budem šta? Zahvalan rok gospodarstvu. Treća stvar šta je namaz? I ovo hoću da probate. Ja bih vas zamolio još jednom malo naprijed. Nezgodno mi oni stoje tu, jednostavno, još malo slobodno, evo ja ću se uvučiti. Dakle, namaz je spominjanje Allaha. Namaz je zahvalnost Allahu. Namaz je kaže gospodar u suri mu'minun kad mu'minun zaista su uspjeli vjernici prva stvar koja se spominje oni koji su svojim namazima šta skrušeni uslov za namaz za valjanost namaza jeste da insan bude skrušen kad mi nekada dadnu temu da govorimo o namazu Resulullah čim dođem ljudi očekuju ja ću govoriti o formalijama ne ja govorim o suštinskim stvarima Hoćeš ti dizat ruke samo prilikom prvog tekvira, jer će svaki put, to dva tvoja stvar. Hoćeš li ruke držati iznad pupka, ispod pupka, ispod grudi, to je do tebi. Ali znaj da je Resulullah rekao da od namaza čovjek ima onoliko koliko je u njemu bio prisut. I kakve sad veze ima ova skrušenost? Ima četvrta stvar da spominjem za namaz. Namaz je spominjanje Allaha, namaz je zahvalnost Allahu, namaz je izgradnja skrušenosti u nama. Četvrta stvar je namaz je šta? Odmor vjernika. Jer kad bi Resulullah htio da obavi namaz, kako bi rekao Bilal? je prouči ne znam da se šta umorimo. Jel tako govori Resulullah? Nije, nego rekao, da se odmorimo. Zašto? Pa zato što danas zemlja u kojoj je najbolje materijalno stanje, najviše se ljudi ubije. Vi znate da u Švedskoj, gdje su i oni koji ne rade materijalno zbrinuti, niti su gladni, niti su žedni, niti su bez krova, imaju ono što bi u ljudi rekli, ovo se slomih do toga dođe. I opet se najviše njih ubije. Zašto? Zato što nema ovog četvrte stvari vezano za nam. Nema odmora. Da staniš u redu, ja kad, sam kad radim poslove, ja sam u tome 100%. A uvijek Allah spominjem. Ali onaj, hoću da se odmorim, ne interesuje me sad, nisam ni profesor, sad nisam ni biznismen, sad nisam ni stolar, sad nisam ni maš, nije ništa, sad sam na namazu. E sada, zbog čega spominjem ovu treću stvar vezano za namaz? Da namaz u nama gradi karakteristiku skrušenosti ovo, ovo poglavlje, kada te neko upita ko je najučeniji, ti treba da kažeš Allah najbolje zna. Koja osobina tu dolazi do izražaja? Skrušenost. Poniznost. Osobinu koja je suprotna tome, a to je oholost. Evo na početku smo rekli da je to i proističe iz nemara. To je osobina koja tu ubije. Znate, imate one bolesti u medicini, kaže, ostalo vam je gospodine još 24 sata života. E kad imaš kibur, nemaš ni trenutak života. Jer ne do Boga ako u tom trenutku gospodar ti odredi da se preselio, nije sigurno u džennet Jer Ili poslanik je rekao, neće ući u džennet ona osoba koja nije klanjala, jel? Jer Resulullah je rekao, neće ući u džennet ona osoba koja nije postila. Rekla je, neće u džene, rekao je sallallahu neće ući u džennet ona osoba koja truno oholosti ako ima trunu holost. Zamisli koliko treba rad, žube održavaš, pa malo, malo, karijes, kaže stomatolog, jel? Moramo popraviti, peticat se pokvaru. Zamisli koliko ovom srcu treba da ne bude u njemu oholosti. Kaže jedan imamo, kaže da imam efendi, mi smo navikli na kratke hudbe. Kaže da ti nama u pet minuta. Ja kažem Allaha i poslanika i govora o vjeriti treba pet minuta. A utakmice šest pratiš heftično. Zamisli. Ja ću, pošto ovaj hadis malo duži, samo ga pročitati na bosanskom jeziku. Jer ovaj hadis govori o Musa alaih salamu i Hazret Hidru. Kaže, prenio nam je Abdullah ibn Muhammed od Sufjana, od Amra, od Said ibn Džubeira, da je rekao, rekao sam Ibn Abbas, vi znate, to Abdullah ibn Abbas, Amidžić i poslanika, da je jedan tabijin po imenu Neuf, al Bekali, tvrdio da Musa, koji se spominje u Kur'an nije Musa benu Israila, odnosno Musa a.s. nego se radi o nekoj drugoj osobi koja se zvala Musa. Kaže, radi se o drugom Musa, drugom Musi. Pa kale kezeba aduvullah. Kaže, tada je rekao Hazreti Ibn Abbas, slagao je Allahov dušmanin. A gledate biografiju ovoga Neufa, kaže, bio jedan od najčestitijih ljudi. Sad vama to onaj, teško ti budući, će reći za čestitog insana da je Allahov kaže čovjek nije odgovoran za ono što kaže, a ne razmišlja o tome Njemu je toliko bila teška ta tvrdnja da on nije mislio slago je on, nego onaj ko bi to rekao iz tvrdnije pravi. Ova to je bio neko, neka informacija koja je do njega došla. I kaže, takve su duše čestitih ljudi. Kaže, jedan u Sudanu insan. Kaže, prvi put kad se susreo s onim komu je rekao, ja ne vjerujem u dragog Boga. Kaže, povratio je pred njim. Toliko mu je nevjerovanje gadno da neko kaže ja ne vjerujem Boga. Šta meni tebi, ono, da kažem, taj osjećaj da ne, <laughs> ovo je ono. Njemu je toliko teško. Kaže, takve su duše i takva su srca i takvi, tako je ali, pa tako onaj koji zna dočekuje neznanje. Kaže, laži Allahov neprijatelj. Kaže, prenio nam je u ibn Kab od vjerovjesnika sallallahu alaihi i sada ide hadis. Musa ali salam je držao hudbu Benu Israilu potomcima Israila. Pa je bio upitan, ko je od ljudi najučeni Pa je rekao, Musa a.s. zna da je on vjerovjesnik. Kaže, ne znam da ima drugi vjerovjesnik, da je, jel, da je isto kad bi, ne znam, pital dekana, eto ko je, pa ja sam. Kaže, Musa a.s. ja sam, ja sam najučeni. Pa ga je uzvišeni Allah ukorio. Jer nije vratio znanje gospodaru, jer nije rekao Allah najbolje zna. Pa je uzvišeni gospodar objavio jedan rob od mojih robova na mjestu gdje se dva mora susreću. On je učenio od tebe. Subhanallah, to je dar gospodar Mladići, djevojke, danas ako mi ne molimo do, u dovama svojim gospodaru počasti da naša djeca budu bolja od nas. Zamisli kako to stalno ide nizbrdo. Ja molim da svaki moj student meni nadići. Zašto? Jer je problem. Ako sam ja dobar, a on manje, manje je dobar od mene pa onaj njegov učenik manje je dobar, mi stalno idemo dole. Pravi, pravi, istinski, istinski dobronamjeran insan ja rab da moj evlad bude bolji od mene. Gospodar, da moji učenici, studenti budu, ako Bog da, i da bolje govore od mene, i da više znaju, i da imaju više bogobojaznosti nego što imam. To kaže, objavio me na mjestu gdje se susreću dva mora, on je učeniji od tebi. Kaže, gospodaru, kako da dođem do njega? I subhanallah, prva stvar vezano za ovaj hadis. Ako znaš da ima neko mjesto gdje možeš nešto naučiti, raspitaj se kako da dođem do toga. Zna se desiti, subhanallah, Alim putuje, ne znam, stotnama kilometara daleko, ljudi ga nazove e, bogati, hoćemo akiku, na koji način se akika, jel? Kolje. Da li se može onaj zaklati, da li se čitava dijeli, da li se dijeli na tri trećine, jel? Na tri dijela i tako. Nemoj, nemoj samo, to nije luksus. Nemoj da dođeš u situaciju da saznaš za dobrog ljekara samo kad ti treba lijek. Znaš, dobro je kad znaš ljekara. Zašto? Čim, oni tu, ja sam već u relaciji sa njim. Tada mu je uzvišeni gospodar objavio, ponesi sa sobom ribu. Kažu da je ta riba bila ispečena i da, znate da se, da kažem, životinsko meso čuva na koji način? Tako što se uvalja u sol kaže ispečena je riba bila, kaže i u sol, uvaljana, kaže stavio u jednu posudu i kren Kaže kada izgubiš tu ćeš naći Hazret Hidra. Zatim je krenuo. Sa njim je krenuo mladić jedan, zvao se Juša ibn Nun. Tako se zvao mladić Juša ibn Nun, kaže ponijeli su sa sobom ovu ribu, pa kada su došli kod jedne stijene stavili su tu ovaj tu posudu u kojoj je bila ili tu torbu u kojoj je bila riba i zaspali su. Kaže, Allah dragi je dao tada da je ta riba koja je ispržena i osavljena, izašla i ušla u vodu otplivala. Subhanallah. Allah dragi što kaže jedan alim, kaže svako jutro meni probudi iz mrtvila. Kaže nemoj da ti onda bude čudno kako je riba koja je ispržena i koja je osavljena kako je odšla. Allah dragi zna. Kaže Musa i njegov onaj sluga, nije sluga nego mladić koji ga je pratio. Bilo im je to čudno. Krenuli su ostatak te noći i ostatak toga dana. Kada je Musa nakon jednoga dana osvanuo, rekao je svome mladiću, daj nam, daj nam da jedim. Kaže, zaista smo se izmorili od puta. Hazreti Musa, pejgamber je osjetio umor u onome trenutku kada je prošao to mjesto gdje su izgubili, gdje su izgubili ribu kaže njemu ovaj mladić Juša, mi smo izgubili na tom i tom mjestu kad smo bili kod te i te stijene, izgubila se riba. Kaže Musa alih salam, to je onaj pokazatelj, to je onaj šare, to je onaj znak koji smo čekali. Kaže, pa su se vratili svojim, jel, svojim putem kuda su prošli nazad. Kada su došli do stijene, našli su čovjeka koji je ovako zagrnut u svoju odjeću i sjedi. To je bio Hazret Hidr. Musa alaih salam mu kaže, salam alaikum kaže Hidr alaihi salam kaže odakle u ovoj zemlji salam subhanallah nekad se zna vrijeme tako tako, tako nas zna poučiti da u jednom vremenu i one stvari koje su najprostije, najbanalnije budu kaže Hidr pita Musa alaihi salam odakle u ovoj zemlji salam da neko nekom je kaže salamu alaikum vi znate hadis koji bilježi muslim, neće nastupiti sudnji dan dokle ljudi budu na dunjalku govorili šta? Allah, Allah. Kad to nestane sudnji dan će nastupiti. Zato da vas ne prepadne ovu Japan. Kaže, ne, jedna žena kaže ovo stvarno Havze, kaže alamet pred kijamet jeste. Jer čitav Dunjalk će sad patiti od ovoga. Mi smo, kaže gospodar, vaher al fesadu fil berdi wal bahri bima kesebet nas. Zaista se pojavila, kaže smutnja, fil, fil Na kopnu i u moru, zbog onoga što ljudi radi. Pogledajte sad kako će posljedice po čovječanstvu biti. Kaže, upita ga Hidr, ko si ti? Kaže, ja sam Musa. Kaže, ti si Musa iz, od Benu Israila, poslanik, misli. Kaže, jeste. Musa, ali ga upita hoćeš li mi dozvoliti da te pratim pa da me poučiš od onoga što si ti naučen. Ovdje se kaže koristi se riječ rušt. Rušt doslovno znači razlučivanje stvari. Kaže ti se zaista sa mnom nećeš moći strpiti. O Musa, zaista je meni Allah dao od znanja ono što tebi nije dao. I dao je tebi ono što nije dao meni. Tada je ovaj Musa a.s. rekao ti ćeš zaista mene strpljivim zateći ili vidjeti. Kaže, neko od Leme lijepo spomenuo, kaže da je Musa a.s. rekao, zaista ćeš vidjeti da ću biti od strpljivi. Jer ne treba nikad kazati ja ću biti strpljiv. Ne, ja ću biti od strpljivi. Zašto? Jer uvijek je Allah dao da ima ljudi koji su strpljivi. Ja ću biti jedan od njih. Isto kad kažeš, kad poslanici moli, poslanici kaže učini me od dobrih, ne kaže učini me dobrim. Zašto? Jer ako kažemo učinimo me dobrim, to znači nema niko drugi. Jedan beduin je, nakon što je doživio nešto sa ashabima, rekao ovim riječima, kaže, gospodar moj, smiluj se meni i Muhammedu. I kaže, nikom je drugome. kaže mu Resulullah, ti si Allahovu milost, onaj, sallallahu Kaže, ograničio si, Allah se može. I ovdje kaže, Musa, ti ćeš vidjeti da će ja zaista biti strpljiv. I neću ti zaista biti neposlušan. Tada su njih dvojica krenuli, susreli su se sa ljudima koji su imali lađu i pripremali se za put, kaže prepoznali su koga, nisu Musa ali salama prepoznali, prepoznali su Hazreti, Hazret Hidra. Kaže Hidr im je zatražio da ih povezu lađo i oni su to i učinili. Tada je Hazreti Hidr vidio pticu koja je došla na palubu i sa palube kljucnula u more. Kaže, o Musa, ono znanje koje je i meni i tebi dato u odnosu na znanje uzvišenog stvrtelja nije ni koliko, koliko je ova ptica kljunom svojim iz mora izvadila. Nakon samo nekoga vremena u hadisu se kaže Musa a.s. je vidio Hazret Hidra kako uzima dasku jednu i probuši lađu. Kaže njemu Musa a.s. Hidre, nas ovi ljudi poveli sa sobom, a ti im probušio lađu. Subhano. Kaže Hazreti Hidr, jesam li ti rekao da se nećeš sa mnom strpiti? Jer znanje koje je gospodar dao Hazreti Hidru nije ko znanje koje je dao Musa. Pa su nastavili dalje. Kaže Musa, nemoj me, kaže, nemoj mi zamjeriti što sam zaboravio. To je, kaže, prva greška Musa, salama, bila je zaborav. Kaže dalje, pa su dalje krenuli. Pa su se susreli sa mladićem, odnosno sa dječakom koji se igrao sa drugim dječacima, pa je Hidr uzeo glavu dječaka i ubio dječaka. Kaže Musa a.s. Hidru, zar si ubio nevino dijete, nevinoga dječaka? Kaže, jesam li ti rekao da se nećeš sa mnom strpiti? Kaže, ovaj, Musa a.s. Hidru, o Musa, o Hidre, ako te budem više išta pitao, prvi put je zaboravio, jel? Nisi znao. Drugi put kaže Musa ali salam kad je drugu grešku napravio. Kaže, ako te više išta budem pito, ti se sa mnom nemoj družiti. Pa su nastavili dalje, znači prvi put lađa oštećena, drugi put dječak ubijen, ide sve teže i teže. A ova treća, kaže, zatekli su jedan zid koji je bio srušen. Kaže Musa salam, i Hidr su zatražili od stanovnika tog mjesta da ih prime, njih dvojica su odbili. Njih dvojica su bili odbijeni. Jel? Šta se dešava, subhanallah? Hidr alaihi salam uzima taj zid i pravi ga. Subhanallah. Kaže, šta je bilo? Kaže, da si htio. Treći put Musa alaihi nije njemu, rekao, nije mu prigovorio, nego mu je samo rekao da si Bog da uzeo naknadu za to. Znači, prvi put mu je prigovorio. Drugi put mu je prigovorio. Treći put rekao samo da si Bog da uzeo naknadu. Zašto gladni smo da možemo nešto jesti? Kaže, Hazreti Hidr Musavu a.s. Ovo je trenutak razlaza između mene i tebi. Kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem nakon što je prenio ovo kazivanje, Allah se smilovao Musa alaihi salam, moja je želja bila da se još strpio, pa da nam se ispriča o njihovom putovanju još. E sada, ovo poglavlje govori nam o jednoj od najbitnijih stvari u životu vjernika. Tri osobine vjernik mora i vjernica imati ako hoće da uspiju u traženju znanja. Iz ovoga mi vidimo šta je. Prvo u Kur'anu, koliko ajeta šta mislite govori o Musa ali i salamu i Hidru? Zna li neko? Ne, o Musa ali i salamu i Hidru. O Musa, da, a koliko govori o tom događaju, o Musa i Hidru? 22 ajeta. Pa ste puno više. Ja sam danas gledao jer ljudi često insistiraju na odjeći. Znate da samo u dva ajeta govori gospodar o odjeći. U jednom kaže libasu tako adalike hajr odjeća bogobojaznosti ona je bolja. I u drugom kaže sinovi Ademovi i kćeri Ademove nemojte da vas šetan zavede pa da se razgoličujete. I ništa više nema odjeći. A danas ljudi sam pričaju treba ovako, treba onako odjeći. 22 ajeta o Musa i Hidru. Allah vam dragu, Musa na početku kazivanja kaže وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَهُ لَا أَبْرَحُ Kaže, neću se, kaže, prestati kretati. Dokle god ne nađem ono što... Prva stvar vezano za znanje. A učimo iz ovoga, iz ovoga kazivanja. Jeste da onaj ko traži znanje mora imati ustrajnost. Ulema kaže, neće doći do svoga cilja. Onaj ko se desno lijevo okreće. Ja moram se fokusirati na ono što želim. Prva stvar. Druga stvar. Musa a.s. koga vodi sa sobom? ovoga mladića, jel da, Juša ibn Nun. Subhanallah, jedan od detalja, prava karakteristika učitelja jeste da traže učenike. I prava karakteristika učenika jeste da traže učitelje. Ova Juša ibn Nun je bio jedan od onih ljudi koji su za vrijeme nakon Musa alaih salama oslobodili kuc. Njega je Musa alaih salam odgojio. Kaže, prilikom samog oslobađanja kuca, onaj, noć je došla, sunce je počelo zalaziti Kažu, ta isti mladić Juša ibn Nun, diže svoje ruke, kaže, ja znam sunce da si ti Božije stvorenje. Pa nemoj zaći dok mi ne uđemo u Betul taj Ta isti mladić. I kaže, subhanallah, jedan mu zadatak Musa nam dao. Koji? Kaže, samo da čuva tu ribu. I nju je, kaže, izgubio. Nema učenja, nema učenja bez stvarnih životnih situacija. Mi, mi očekujemo na nivou teorije da ljudi ovladaju. Ne, ne, uđi, uđi kroz novac, uđi kroz relaciju, kroz brak ćeš vidjeti malo čovjek znanja ili nema znanja. Bez stvarnih relacija ne možeš znati ima neko znanja ili nema. Prva stvar, ustrajnost i, i odlučnost. Ja želim da naučim. Druga stvar, poniznost i skromnost. Kaže Hazreti Ibn Abbas, dvojica ljudi nikada neće naučiti Kaže prvi je onaj koji se stidi i drugi je onaj koji je oh. Pogledajte, Musa a.s. vjerovjesnik, poslanik. Dolazi kod čovjeka koji nije poslanik. Većina leme kaže nije bio Hazret Hidr poslanik. Nego mu Allah dao, kaže se u kuranskom majet, Allah mu dao milost i poučio ga znanju. Kaže njemu, nauči me od onoga što te Allah nauči. Poslanik dolazi kod onoga ko nije poslanik, subhanahu poniznost i skromnost neće naučiti onaj ko se oholi. I treća stvar, ono znanje koje tražiš, brate i sestro, mora biti korisno. Ako to znanje nije korisno, onda imaš problem soba. Prvo, na oba svijeta, na ovom je svijetu koji učio se ono što te neće koristiti, a na hiretu samo ćeš biti pitan što si to uči. Ljudi nekada vježbaju instrumente po 10-15 sati. Malo muslimana uči Kur'an po 10-15 sati. Ovo kazivanje o Musa i Hidru meni je strašno bitno vezano za naš stvarni moment ovdje. Između 30 i 40% umeta Mohameda danas su nepismeni ljudi. Znači ne znaju čitati pisat Evo da gledamo Bosnu. Koliko ljudi u Bosni i Hercegovini ne zna Musa učiti. Ne zna otvoriti Kur'an Musa učiti. A prva stvar nakon stvaranja Adema šta je bilo? Kaže stvorio mi Hazreti <laughs> Znam to. To je u redu. Šta je prvo što je u Alema Adem el Allah je Adema šta? Poučio. Dobro, prvo što je Allah stvorio, kaže Resulullah, je bilo šta? Pero, kaže, opiši. Određenje šta će biti, suhano. Resulullah rekao, vrijednost učenog nad pobožnim je kao moja vrijednost nad najslabijim od vas. Pa je rekao Resulullah, zaista su učenjaci šta? Nasljednici poslanika. Sve da nas podstakne da učimo. Promjena u umetu neće doći samo kad ljudi budu uklanjali, postili, davali zekat. Kada budu žedni znanja. Svakog znanja, u svakom smislu. Kaže, evo ovo što se desilo sada u Japanu, čitam u jednoj knjizi, kaže kada je počela japanska simfonija, kaže kada su oni iz Njemačke uzijeli kako se pravi motor. Očili su tamo Japanci, očili da studiraju, naučili kako se pravi motor, danas pravi među najboljim motorima na svijetu. Pa kaže sad počinje japanska simfonija. Žijeni znanja. Šta hoću da kažem? Vrlo je bitno ove tri osobine. Ustrajnost, ustrajnost. Druga stvar, poniznost, skromnost. I treća stvar, da ono znanje koje tražimo da bude, da bude korisno. Vjernik i vjernica. Ljudi se ne mogu koji su odali se dunjalku. Ne mogu se zastati dunjalka. Kad ima milion, hoće dva. Kad ima tri, hoće šest. To je činjenica. Vjernik i vjernica imaju jednu osobinu. Nikada im nije dosta dobro. Nikada. Kad ne može više, učio je Kur'an, osjetio zamor, ustane klanja dva rekata. Ustane sa svojim bračnim drugom razgovara. Nazove Ahbaba, udržava ahbabske i prijateljske veze. Nikada, toliko je Allah dao vrata dobra. Da nikada vjernik se ne zadovolji. Ne kaže, e, meni je sad dosta. Kaže jedan alim, došao mi je mladić, kaže, hoću da me naučiš ovo što ti znaš. Subhanallah, kaže, može, ali hoći sa mnom. Kaže, došli su do rijeke, kaže, aj pogledaj dno rijeke. Kaže, uzao je ni pet, ni šest glavu mladića i gurno je pod vodom. Kaže, ovaj mladić, kaže, ne može da dođe, doda, <laughs> kaže, misli ovaj prolupo, skroz hoće da me ubije. Kaže, kad mu izvadio glavu, kaže, o čem se razmišljao dok se bio dole u vodi? Kaže samo da mi je zrak. Kaže dok ti ne bude znanje toliko bitno koliko ti je bio dole zrak ne mogu to učiti. Kaže jedan imam šafija. Pitaju ga kaže koliko ti voli znanje. Evo Musa i Hidr. Tri detalja. Dolazi do, do lađe. Ne znaš ti šta je bilo. Šta se desilo sa lađom? Vi znate iz Kur'ana. Kaže jedno, vladar uzima sve lađe koje su ispravne. Pa kaže ja sam i oštetio kako je vladar ne bi, ne bi uzeo. Drugog, što si ubio mladića tog? Pa kaže, mladić pokvaren bio. Gospodar mi naredio da to učini. Zašto si popravio zid? Zato što je pod tim zidom šta? Bilo blago sakriveno od dvojice jatima. Kaže, njihov otac je bio čest. Uvijek znajte da smo mi. To uvijek govorim. Zapamtite, vi ste nečija doma Allaha. U najmanju ruku dova Resulullah. Salallahu alaihi Mi smo nečija dova. Kada su Resulullah pitali zašto Boži poslaniće kolješ dva kurbana. Kaže, jedan za mene, a jedan za moj umet. Nismo noćna doba. Znanje, kaže Imam Šafija, kaže kako, ka, kaže kako ti tražiš znanje? Kaže tražim ga ko majka koja sina jedinca ima pa ga izgubila. Onako kako ona traži tog sina. Tako ja tražim znanje. Kaže kako ti uživaš u znanju? Kaže tako uživam da bi poželio da mi je svaki dio tijela uho da može uživati u onome što sam ja čuo. Nemojmo dozvoliti da nama znanje nije teško. Nemojmo dozvoliti. Allaha mi dragog, najveća korist od halke hadisa će biti kada ja čujem, ko što čujem, počeo sam čitati heftičnu ili knjigu. Alhamdulillah svaki dan držim po dvije sahife Kur'ana učim. Alhamdulillah svaki dan pročitam po dva, tri hadisa Resulullah. Tek tada, kada postane halka hadisa, odnosno rad na svom karakteru, moja i tvoja karakteristika, tek tada smo napravili rezultat. Prije toga, to je samo priča. Puno ljudi zna šta je korisno, ali malo ih je koji čini. One tri stvari. Prvo da znam, onda da razumijem. Treće da, da primjenjujem. Bez ove treće karike. Kaže jedan alim, kaže toliko sam, kaže, znanje tražio. Samo dvije noći u životu ga nisam. Ostavio sam znanje. Kaže kada sam se oženio i kada mi je babo preselio. Te dvije noći nisam proveo u traženju znanja. Jer je to bilo, tada ovo kaže ga razumijemo i ovo drugo ga razumijemo. Kaže, imama Ahmeda špitali, time ćemo završiti, kaže, do kada ćeš, kaže, ti traži znanje? On kaže, minal mahbereti al makbere. Mahbere znači ono u čemu stoji tinta, mastilo za pisanje. Kaže, od, onaj, od one pisavke do kabura. Hoće reći u viti, od veške, ja? od, od kad sam se rodio tražim dok ne tresanim konstante u životu braće i sestre, moramo gledati koje to stvari stalno radi i na njih najviše pažnje posvijetiti. Neka to budu kvalitetne stvari. Promjena, mi nećemo promijeniti ovaj grad, nećemo promijeniti ovu zemlju, neće ljudi više klanjati, gospodaru danije biti ako mi ne počnemo sa sobom. Sa sobom početi. Ja ovaj spominjem i time ću završiti uvijek hadis Rasulullah sallallahu Svaki rog Allaha Đelešanu bit će proživljen u onome u čemu je preselio. Bez obzira što je ovdje malo tijesno i što je gužno i što je zagušljivo što... Vjerujte mi, ako nas Allah dragi počesti da držimo jednom heftično, jednom heftično. Držite konstante u svom životu. Vjeruj mi, osjetit ćeš promjenu na sebi. Allah će ti čuvat, kaže jedan alim. Kaže, došao mi je čovjek, kaže, nakon sabahskog predavanja. I kaže mi, Allah te dragi nagradio. Kaže, šta je bilo? Znaj da si meni brak ti danas spasio. Kaže, kako? Tamo sam mislio danas se razvodim od svoje hanume. Kaže, a ti citiraš hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Najbolji od vas su najbolji prema porodcama svojim. Istrpio sam se. Nije neki problem, može se prijeći preko toga. Onaj ko hoće dunjaluk neka uči. Onaj ko hoće ahiret neka uči. Onaj ko hoće dunjaluk i ahiret neka uči osobine svoje, uvijek trebamo raditi na njima. Nikad nemoj reći gotovo je, nikad nemoj reći završeno je, nikad nemoj reći ja imam sliku, znam ja sebi, ne znaš sebi. Dok ne dođeš u neke situacije, možda ćeš sebi upoznat u nekim situacijama. I nemoj propusti da radiš na znanjima i nemoj propustiti da radiš na vještinama. Danas musliman i muslimanka od računara, jezika, bilo kojih vještina, muslimani i muslimanka moraju znati imati vještinu ja molim gospodara da nas u tome pomogne i da nas on učini odani koji su u svim svojim djelima iskreni. Eudu billahi min shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salati wa tamu taslima rasidina wa nabina Muhammedin wa alarihi alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koje približava džehennema. Gospodar, molimo te da u danu gužve mi budemo sa poslanikom sallallahu alihi wasallam. Gospodaru naš, molimo te tvojom ljubavlju prema nama da nas počastiš na oba svijeta. Gospodaru naš, oprosti nama, roditeljima našima, majkama, očevima, braći i sestrama. Gospodar naš, počasti nas da tražimo korisno znanje. Gospodaru naš sačuvaj naša srca od licemjerstva. Gospodaru naš sačuvaj naše jezike od laži. Gospodaru naš sačuvaj ruke i noge naše od svake vrste grijeha. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas proživiš proživljenom u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Neka je tvoj salavat i salam na Musa i na Hidra Počasti nas gospodaru da razmišljamo o porukama njihovoga putovanja. Počasti nas da iskreno, predano i ustrajno tražimo znanje. I nijedno djelo nije gospodaru malo ako ga ti primiš, pa te molimo da primiš ovo naše malo djelo. Subhana rabbike rabbil izzati amma ala alamin al